Egunon, Bixente Zozaia, zurekin aipatu behar dugu Haitiko egoera lujikara gertatu behitan, zukur biletik ezagutzen duzu Haiti, han ere bizizantzinen garaian, eta orain besteak beste, konbit pur Haiti elkarteko kidea zira nolakoa da Haitiko egoera gauhegun? egoera, bon, uh, biziki uh, zaila da, ega eh? gaur uh, bon, lurikarra antzin uh, ere uh, egoera biziki zaila zen, zen eta haitit trapezkatzen du uh, uh, handi bat, Euh, sociaux, économico, eta politiko euh, euh, voilà, ala, egiten du biz, bizpailu urte, hor, ria runt kokatzea polu, bon, polu, politikoki, ez Moïse, bon, il, a, il, il dute duela il avait été eta zuen uh, bakarrik eh, de, dekre batzuk ala pasatzen uh, zuen eta uh, la ordan krisa politiko uh, handi bat uh, uh, esen parlamentarik esen hauteskundelik hauteskundiak uh, antolatu behar zuten ba, baina ez da ezite antolatu eta gero bon, bada, uh, mailan maila nire uh, biziki uh, zailada zen eta uh, poro prenz kapitala Ehm, kudiatua da gang, badira ganganitz hauzu hauzu eh, eh, ganganitz eta haien elegiak egiten dute uh, kidnapping anitz uh, eta galegiten dute bera gero eh, dirua, uh, bon, baditut lagunak han bizi uh, direnak eta bon, ni, ni bezala, uh, uh, ni maztea haitia jada eta ni hemen goa, eta bera, haiek ere, bon, han, uh, han bizi ziren eta hautatu dute hor du laguti, uh, xartzean, frantzian zenta, Eh, beti beldurrekin eh, bizi, uh, ziren eta zuen zuen uh, xe, uh, ola segitzen mhm. Orduan, uh, bai, eta kresa ekonomikoa, ba, haiti biziki pobreda Eta orduan, ba, e-, egoera, bai, biziki... Uh, bizikilarria da haitin eta bon, hola, huai batute lurrikar hori, euh, uh, izan zen ere duela amak euh, urte, amika urte, euh, beste uh, lurrikarra bizikilarria uh, ere uh, ilanitz, uh, denako zite, ilanitz, bon, hori duriz uh, ilgutxio bada, uh, uh, gertatu da, euh, et sud, dans le sud-ouest eta à Or euh, bon gaine Bada. bada eh, azken il y a kapitalian zen eta hor jende est eta Or bon bada bon ala ere badira le, uh, eh, uh, eta Jérémy ere Piscata. eta horretan ba, kalapitainitz uh, eh, ukandute eh, zona, zona leku horretan bai. <laughs> eta eh, hainitz, uh, eraikin alere suntsituak ikusi ditugu argazkiak eta gainera zikloi bat ere izan da, beraz zaila da ez, jendea hartatzea egoera hortan. Bai, ba, bai, eta, eta gainera, bat ba dira, um, batzuk, uh, ez dira, nola, uh, isolatuak dira, dira, eta zoko rentzat, da, ez, euh, dira uh, Eta hori uh, uh, arazo bat euh, da bai. Mm. Mhm. Eta, eh, aipatu duzue, violentzia, eh, pobrezia, desegun kortasun politikoa, eh, zuek bezalako elkarte edo gobernuzkanpoko erakundeentzat eh, nola ekartzen alduzue laguntza olako egialde bati? Uh, bon, da, gero gu lan euh, la, la, egiten dugu... Uh, gizarte zibileikin, ekin. Aitzin bat dituzu uh, elkartea uh, eta uh, lan biziki ona egiten dute. Zinez, uh, euh, bon, politikoak uh, euh, bada ba, ba korruptio handi bat, eta ala, ez da haute txientz ekin ez da lan egiten ahal, zenta beti ko, dira, baina bat dira elkartea uh, uh, eh, aekin, eta lan bizikinaz uh, ikusi barbazia lan eguten lan eh, egiten duten eta lagu lako elkarte batekin lan egiten dugu kroz deitzen dena bon, ez da, kroz uh, ez da du lan egiten uh, nun lurikara da geio sud, sud-estean eh? eta orduan gu uh, dugu eskola bat eta ere, eraiki dugu Euh, un atelier de conserverie, conserverie, bat, à euh, euh, à orduan, bon, chez Gidan, à haiekin à uh, à naiz, à berriak à ditugu, à, bon, uh, uh, bon, Dena Conchada. ala, eta, bon, olako proiektuak egiten ditugu, me, voilà, mais gizarte, qui qui gizarte zibil, zibilekin uh, lan egin barda. <laughs> Zuek urte guztiko lana egiten duzue, zer behar du eh, haiti bezalako erri batek egoera hobetzeko? Uh, egoera hobetzeko, uh, eh, netako le, egun, da uh, eh, siguritatea berriz uh, eh, plantan ezagri. Eh. Hori eh? eda lehentasuna lehen enetako zen eta gu adibidez uh, jaz uh, instalatu dugu uh, eskola batian de, de pano soler uh, eta uh, arbel, arbel bat, numeriko arbel bat eta normalki joan behar ginen uh, proiektua segitzeko, baina eh, ez, ez dira joan zen, eta sobera lan jurasa zen uh, guretako, ez ginen joten ahal, eh, ba, bazen ba resku bat uh, ekin. Orduan, uh, hor le, lehen lehentasuna da e, berriz e, e, seguretatea e, panta esartzea eta ene ustez hor e, haiti e, laguntza behar duz e, kanpoko laguntza zinez, ez dakit e, e, Um, eh, ONU ekin edo uh, eh, zinaz uh, eh, foitu frantziarekin edo uh, bera, uh, kanpoko laguntza behar du uh, berriz uh, hori hor uh, uh, ezarteko. Zaila barimada kanpotik elkarteak joaitea, oino zailagoa da hango egita jentzat egunerokoan nola bizi dira? Bai, bai zaila da lan la egitean, eh? zaila da, bon, gero, eh, entzun dut uh, eh, gango horiek uh, eh, poro prentzen uh, ari girenak, uh, trez bat uh, egiten uh, dutela la, usteko pasatzea mata, materiala eta sokorak dena poro prentzetik kapilatetik uh, etortzen da, eh, orduan laguntza, orduan uh, e, egoaldierat joateko, bada bide bat hor, uh, ezagutzen dut ontsa, zen eta nimaztea handik etortzen da, eta bide ba, ba, bat hor, eta hor eh, ba, bat dira, eta bon, eh, omen iduriz errandute eh, tref bat egiten zutela, usteko pasatzen le, uh, materiala eta medikoak eta voilà, laguntzeko uh, handi, uh, gengiak handirenak bai. Zerbait mm -hmm. gehitu uh, nahi nuke, uh, bon, perhandi bat bat dut aiki dantzat, eta ba, uh, beti haipatzen dugu laik aiki da, uh, zikronak, uh, lurikarra, eta beti olako gauzak haipatzen uh, dugu, baina ez da antzibiak aiki uh, da nazio uh, handi bat, uh, historioa biziki aberatsa da, nola uh, ukanduten uh, independentsia, uh, eta, eta edek, aien kultura, uh, kultura, ba, Eh, eh, kultura mailan biziki uh, eh, aberats da literatura, badira artista nitz, uh, tindura, la pentur, uh, literatura, fin, biziki uh, artistak dira, kultura biziki aberats da, uh, historioa da, ere uh, biziki inter, interesgarria da, eta uste dut hobi uh, uh, behar, da batzuetan txirentzat. Ez, ez bakarrik uh, aipatzea eh, ala lurrikarrak eta bon, alazoak eta uh, badute zinez uh, abe, aberat, uh, aberastasun uh, handi bat haitinen. <laughs> bon, mil esker handi bat hori uh, guzia bai. ejanik.